الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد da kasancewa tare da ku a wannan safiya ta ranar daga garin zuwa wanda ya da 19 ga watan Afrilu na shekara ta 2014 a yau ma dai ga mu cikin shirin naku na fito rahama shirin da kan amsa tambayoyin da hukumar tsaro kuke aikowa zuwa ga malanta kan lambobin wayar da aka saba wato sifiri takwas sifiri biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku sifiri takwas sifiri biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku ko kuma sifiri bakwai sifiri daya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu wato sifiri bakwai sifiri daya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu ko kuma dai cikin sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu daya hudu biyar biyar wato sifiri bakwai sifiri uku shida sufuri hudu daya hudu biyar biyar haka zalika za ku yi aiko da sakonku ta kan mu na imel a fatoyin rahama at yahoo.com ko kuma ta mu na fatoyin rahama da ke dandalin sada zumunta na facebook a yau ma muna tare da babban malami kuma shi malami a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umari jan nemo babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da ke nan Kano na dai Anas Idris Hassan wanda na ke kasancewa tare da ku a cikin shirin sai ku biyo mu akar makalla bismillah الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد يوم سورة رمى أن اللوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حديثي يتبت أتكين ومسلم مسلم حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يكي تشوى يجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمته فعرفها قال فما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى استشهدت قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه, نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار وانا حديثي حديثي ne wanda yake nuna وتعينهم wato ainihin muhimmanci ko girman ikhlasi wato yi تبوتا Allah da tsantsanta bauta gare shi da fitar da wani rabo na zuciya ko wani rabo na shaidani ko rabo na mutane daga aikin bayi abu huraira radiyallahu ta'ala anhu yake cewa ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa farkon mutanen da za a yi wa shari'a ranar gobe kiyama za a zo da wani mutum wanda aka kashe shi bagen daga fa utiya bihi a zo da shi gaba ga ubangiji fa arrafahu ni'amahu fa Allah ta'ala ya yi masa lissafin ni'imomin da ya yi masa kuma duk ya yadda ya fahimci cewa Allah ta'ala ya masa waɗannan ni'imomi sai Allah ta'ala ya ce da shi fa ma amilta fiha me kai da waɗannan ni'imomi da nayi maka sai ya ce qataltu fika hatta tushhid na ita gogurmaya wajen ɗaukaka addinin ka har nayi shahada sai Allah ta'ala ya ce kazabta ƙarya kake yi walakin qatalta li an yuqala jari ka dai yi fada ne kayi yaƙi ne kawai domin a ce da kai jarumi a ce da kai mara tsoro faƙar kuma an faɗa maka haka sun ma'umira bihi fasuhi ba alawaci hatta ulke finar sannan sai a ce a kama shi a je a ja shi a kan fuskarsa har a jefa shi wuta sannan na biyu rajulun ta'allama la ilma wa a zo da mutumin da ainihin aka ba shi ilimi kuma ya koyi ilimi ya koyar da shi wa ƙara alƙur'ana kuma ya karanci alƙur'ani fa uce bihi azo da shi gaba ga ubangiji fa arrafahu ni'amahu fa arafaha ubangiji ya sanar da shi ni'imomin da ya masa ɗaya bayan ɗaya daki daki kuma ya gane ya fahimci waɗannan ni'imomi kana fa ma amilta fiha Allah ya ce to me kai da waɗannan ni'imomi ta ta'allamtu al-ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-qur'an yace na koyi ilimi kuma na koyar kuma nayi karatun al saboda kai Allah ta'ala ce ka zafta ƙarya kake yi walakin naka ta'allamta al-ilma wa 'allamtahu wa qara'ta al-qur'ana li yuqala qari'un wa qad ka dai koyi ilimi ka koyar da shi ka karanci alkur'ani ka karantar domin a ce da kai makaranci kuma an faɗa sunna umira fa suhiba ala wajhihi hatta ulqiya fi nar sai a ce a kama shi a ja shi a fuskarsa suna jefa shi cikin wuta tana zo da mutum na uku wanda shi kuma Allah ta'ala ya wayalwata masa ya ba shi dangogin dukiya iri-iri fa'uti ya bihi fa'arrafahu ni'amahu a zo da shi Allah ta'ala ya sanar da shi ni'imominsa da ya masa fa'arrafaha ya gane irin ni'imomin da Allah ta'ala ya masa ya yarda cewa Allah ya masa wannan ni'imomi Allah ta'ala ya ce da shi fa ma amilta fiha to me kai da waɗannan ni'imomi da Allah ya maka sai ya ce mata raktu fi sabilika ma fi sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha laka babu wata hanya da na san kana son a ciyar da dukiya saboda kai ciyar da dukiya a wannan hanyar sai da na ciyar kala kazabta Allah ce ƙarya kake walakin naka fa'alta li qala huwa jawad ka dai don a ce da kai mai kyauta mai bayarwa mara ruwa faqad qila kuma an gaya maka haka din an yabe ka da wannan din sannan sai a yi umarni a ja shi akan fuskarsa shi ma a jefa shi cikin wuta wani hadisi game da muka gani ubangiji ta'ala zai yi wa mutane zai yi wa bayansa hukunci kuma farkon waɗanda farkon waɗanda za a yi wa shari'a cikin masu laifi za a zo da waɗannan mutane guda uku dukansu Allah ta'ala ya musu ni'imomi manya-manyan ni'imomi kusan ni'imomi ne waɗanda a kansu addini yake kafuwa yake tsayawa a ciki za mu ga an ambaci ilimi an ambaci jihad an kuma ambaci wato abu na uku ciyarwa fi sabilillah wanda addinin musulunci ya kafu akan waɗannan abubuwa akan karantarwa da kuma bashi kariya da kokarin yada shi da kuma ainihin ciyar da dukiya fi sabilillah to waɗannan ayyuka manya-manya da addinin musulunci ya kafa da su za a zo da waɗanda a nan duniya suna ganin cewa suna cikin waɗanda suka yi wa musulunci aiki ta ɗaya daga cikin waɗannan hanyoyi kuma daga ƙarshe Allah ta'ala ya sa a tafi da su wuta ba don kuma saboda wani babban abu da aikin nasu ya rasa wanda shi shine ikhlasi ne yi dan Allah yi ba don a yabe ka ba ba don ka samu wata bukata ta duniya ba ba don wata manufa ta duniya ba ba don wata maslaha ta duniya ba a'a ka yi don Allah kawai kasancewa ubangiji ta'ala shi zai baka sakamako kuma ba ka da wani abu a cikin zuciyarka in ba Allah ɗin ba to waɗannan mutane za su zo da irin waɗannan ayyuka kuma ubangiji ta'ala ya kirawo su ya yi musu lissafin ni'imomin da ya musu da musa ni'ima iri kaza iri kaza iri kaza bawa yana yadda domin a lokacin babu damar kuma bawa ya karyata ya ce akwai wata ni'imar da shi bai yadda an yi masa ba ko ya ce zai yi rinto saboda a ranar idan mutum ya ce zai yi rinto da bakinsa to Allah ta'ala zai sa sauran gaɓoɓinsa su yi firici su yi magana sai su ba da shaida lokacin da za su ba da yau mata shaɗu alaihim arjuluhum aidihim wa arjuluhum bi makanu amalu ranar da hannayensu da kafafuwansu za su yi musu shaida da abin da suke aikatawa hatta fatunsu na jikinsu za su yi musu shaida قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون a lokacin za su rika cewa fatinsa da aka yi kuka yi mana shaida irin wannan mummunar shaidar sai su ce da su Allah ta'ala shi ya ba mu ikon mu yi furici wanda ya ba wa kowane abu ikon ya yi furici idan ya ga dama saura ka shi ya ba mu damar mu yi furici kuma a da can ai babu ku daga baya Allah ya yi ku saboda haka babu abin da ya zagar ubangiji don haka zai iya wannan abin da yanzu kuke mamaki to saboda haka dole bawa a lokacin zai yadda ya tabbatar da dukkan abin da za a gaya masa ni'imomin da Allah ta'ala ya masa ce to waɗannan ni'imomi da aka yi maka lalle ne dole ka zama na a rayuwarka kayi wani abin da yake nuna cewa kai mai godiya ne ga Allah domin waɗannan ni'imomi da ya maka ba ka da abin da za ka iya biyan sa a kansu to amma alal akalla ka yi wani abin da yake nuna cewa ka yadda ubangiji ta'ala shi ne mai bayarwa kuma shi ni'imta ka da irin waɗannan ni'imomi daban-daban me kai fa ma amilta fiha me kai da waɗannan ni'imomin da Allah ya maka karshe sai ya faɗi babban wani abin da yake tutiya da shi yana ganin ko shi kadai ya isa ya sa Allah ta'ala ya yafe masa shiga shi aljanna ce qataltu fika hatta hatta tushita wato nayi gogormaya na shiga yaki saboda kai kawai ya Allah kuma har ma a gurin yaƙi ne aka kashe ni yana da kamar babu wani abu mafi tsada da zai sadaukarwa ubangiji kamar ransa to ya sadaukarwa ubangiji ransa saboda haka yana ganin ai wannan kadai ya isa sai Allah ta'ala ya ce da shi ƙarya kake yi ba batun kayi yaƙi saboda ne ba batun dan Allah kai wannan kayi ne kawai saboda ya banka a kwarzanta taka, ko a ce baka da tsoro ko a ce da kai ka za kaza ka kaza kuma da an faɗa saboda haka waɗanda kai dan su su faɗa kuma sun faɗa don haka sun biya ka kuma kana nan a matsayin mai laifi a gaban Allah saboda haka Allah ta'ala ce a kama shi a ja shi fuska, fuskarsa karewar wulakanci kenan zamana a kan fuska za a ja shi ba ma a kafafuwa ba saboda a rayuwarsa ya birkita al'amura abinda ya kamata a yi shi don Allah ya yi shi da wata manufa ba Allah ba saboda haka a nan lahira za a nuna masa cewa tun da ya rayuwarsa a birkice a duniya to anan ma Allah ta'ala zai birkita shi a mai da ƙasa ƙasarsa ta koma sama-sama ta dawo ƙasa afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiya ala siratin mustaqim Allah ta'ala ya kwatanta wanda yake tafiya mukibban ala wajhihi yake tafiya wato a kifi akan fuska ya kwatanta wanda yake tafiya akan hanyar da ba ta Allah ba Allah ta'ala ya kwatanta shi da wanda yake tafiya a kifa akan fuskarsa kamar wanda yake jan fuskarsa yana a matsayin ita ce sa maimakon yayi tafiya da kafafuwan da Allah ta'ala ya halicce su saboda wannan manufa ya kasance yana tafiya da kafafuwansa to haka wanda yake sakin hanyar Allah ya kama wata hanyar daban yake barin abinda Allah ta'ala ya ce ya yi wani abu daban to daidai yake da wannan shi yasa a lahira za a shi a kan akan a akan fuskarsa maimakon ya tafi da kafafuwansa sannan karshe a jefa shi wuta mutum na biyu shine wanda yake mai ilimi malami wanda yake ganin ya yi ilimi a duniya kuma ya karantu kuma ya karantar kuma makarancin alkur'ani ne wato ba dai wani abu da za ka yi tutiya da shi na ilimi a wurin Allah sama da ka san maganganunsa ka san littafinsa ka san muradinsa to shi yana gadi ya yi wannan kuma bayan a karan kansa ya sani kuma ya kokarin sanar da wasu ya tara wasu ya koya musu don haka yana jin cewa to ai ya yi wani abu da shi ma zai kubutar da shi gaban Allah to amma tunda a nan duniya bai yi shi da zuciya guda ɗaya ba bai yi shi da sunan Allah ta'ala ya ba shi kawai lada ba a yayi shi ne saboda ya samu yabo ya samu kura kuzuzuntawa ya samu wata bukatarsa ta duniya kuma abin nan da ya bukata ya samu saboda haka in ya je wa Allah ya faɗi wannan Allah ta'ala ya gaya masa ni'imomin da ya masa fito wani abu kai a dalilin waɗannan ni'imomi ya ce ya Allah na yi ilimi kuma na koyar kuma na karanta alkur'ani sai Allah ta'ala ya ce da shi ka zabta ƙarya kake yi ka dai karanta alkur'ani ka karantar liyokal kare don a ce da kai makaranci da a ce da kai kafi kowa kuma an faɗa wanda ita ce buƙatar ka kuma an yi maka saura ka baka da kuma komai a gurina Allah ta'ala ya sa shi ma a ja shi akan fuskarsa sa a je a jefa shi cikin wuta a zo da na uku shine wanda Allah ta'ala ya bashi wadata ta dukiya ubangiji ta'ala ya lissafa masa irin ni'imomin da ya masa a duniya iri-iri tambaye shi mai kai da waɗannan ni'imomi yace Allah ta'ala ka bani ni'imomi ka bani dukiya iri-iri kuma na ciyar babu wata hanyar da kake bukatar a kashe kuɗi akan kanta sai da na kashe Allah ta'ala ya ce ƙarya kake yi ka dai haka ne wato dan a ce da kai mai kyauta dan a yi ta yabanka a yi ta maka kirari kuma duk an yi maka a waɗannan abubuwa saboda haka ka da komai a wurin Allah yanzu sai dai a ja shi kan fuskarsa zai a jefa shi wuta shi haka zai zama makomata to waɗannan mutane guda uku aya ne akan kowane irin mutum wanda zai wani aiki idan gai har waɗannan da suke ganin sun zo da wani aiki wanda a karan kansa tushe ne na kafuwar addini tun a farko akan haka addinin ya kafu to amma kuma sun da ba su yi wani aikin dan Allah ba ya kasance wani aikin bai amfani su a gurin Allah ba to ina ga wanda zai wani aikin da bai kai nasu ba babu shakka dole ayyuka idan ana bukatar su karba a gurin Allah to sai an samu wannan jigo na ikhlasi a ciki wato mutum ya tsantsanta yin abin dan Allah kada ya sa wata manufa ta duniya ya zama a dalilin ta kawai yake wannan aiki in har aka samu haka to babu shakka an samu babban matsala bayan aikin ya rushe ya sha wahalar banza kuma in ya je lahira zai gamu da wata mummunar ukuba kamar yadda wannan hadisin wato ya nuna lokacin da Abu Huraira ya karanta wa Muawiya ibn Abi Sufyan wannan hadisi sai da fushi da kuka sai da ya da kuka saboda irin yadda hadisin ya nuna irin girman narko da azaba da ubangiji ta'ala ya tanade ta ga waɗanda suke yi ba dan Allah ba haka ya kamata dukkan abin da zamu yi ya zama na muna sa Allah a ciki kuma idan Allah ba don wata manufa ta duniya ba ba don wata maslaha ba ba don wani abu da muke tunanin za mu samu ba mu nemi yardar Allah a cikin wannan abu shine kawai zai fushe mu in ba haka ba to zai zama na a nan duniya mun sha wahalar banza mun kashe kudadenmu mun bata lokacinmu mun wahalar da jikinmu kuma karshe ubangiji ta Allah ya zo ya yi mana mutum irin wannan sakamako babu shakka wannan ce asara ta hakika Allah ka kiyashe mu to amin amin malam tambayar mu farko dai a wannan mako ta fito ne daga Bashir Gandu wanda ke cewa shin Uzairu annabin Allah ne ko kuma dai wani bawan Allah ne mai daraja ta musamman kuma a wani lokaci ya zo to babu wani nasi da yake tabbatar da cewa annabi ne ko ba annabi ba ne. babu nassi da ya tabbatar da wannan a alkur'ani mai tsarki ko a hadisi sunna ta annabi sallallahu alaihi wa sallama take nuna uzairu annabin Allah ne ma'asumi da dai aka sani a tarihi na yahudawa a lokacin da suka kafa masarautarsu akwai mamlakatu yahuda ɗaya daga cikin masarautu guda uku da aka kafa su bayan sun guje bayan sun samu kubuta daga daga fir'auna Allah ta'ala ya tsirar da su sun har sun shiga falastini to akwai masarautu da suka yi bayan mutuwar yusha an samu masarautu guda uku akwai mamlakatu Yahuza wanda tana cikin sun sarautu da aka yi to bayan a buktanassar akwai wani mutumin girkawa mutumin ne da ya zo ya yaƙe su ya yi kace-kace da garin ya rushe haika suleiman gurin bautar annabi suleiman ya rushe urshalim urshalim ita ce kudus ya rurusa ta kusan babu wata gida da ya bari ba wata ganuwa da ya bari a tsaye da sai ya rusa ta ƙarshe ya kwashi bayan ya gama kashe na kashewa ya kwashi waɗanda suka yi saura daga cikin yahudawa su da sauran jama'a da suka rage ba su mutu ba ya kwashe su ya tafi da su babil A cikin cikin ƙasar iran suka zama kamar bayi to anan suka kwashe shekaru a matsayin bayi waɗanda ba su da gata suka yayyafa suka girma to a lokacin da farisawa su kuma suka zo suka yaƙi babilawa suka yaƙi waɗannan mutane ya kasance a daidai wani lokacin sun ba wa su yahudawa yanci mai son ya ci gaba da zama a iraki ya ci gaba da zama mai son ya koma asalin inda aka aka fito da shi wato ya koma kudus ya koma lokacin babilawa eh, lokacin farisawa da suka mallaki babila lokacin ne suka abin nan da haka shi shi izra izra suke ce masa wato suna ce masa izra eh, larabci yake ce uzair shi izra yana cikin waɗanda su malamai waɗanda suka karanci suka karanci at-taura suka haddace wani bangare nata to ana cewa shi shi ne ya yi imla'inta bayan da ta ɓaci. tun da suna ƙarƙashin mulkin babilawa babilawa kuma masu bautar gumaka ne masu bautar rana ne da sauransu ba addini ba samawai suke ba saboda ka ba su da ikon su karanta wani littafi daga cikin littattafansu to na haka a wannan lokacin gaba ɗaya a taura ta ɓace a abinda yanzu ake ce old testament old testament ya ɓace babu shi to shi wannan izra ana cewa shi ne wanda ya bayan ya sun yi jagorancin dawo da sauran waɗanda suke iraki dawo dawo da su urshalim kudus shi da ya shiftar rubuta wannan attaura din to haka shi yahuda sai suka rika girmama shi suka rika shi matsayi har ma ta kai ma hauro suna cewa dan Allah ne saboda wannan ƙoƙari da suke ganin ya yi, na dawo musu da attaura bayan da ta ɓace. a attaura a yadda tarihin yahuda ya nuna a taura ba a koyar da ita ga kowa cikin yahudawa ba waɗanda suka haddace wani ɓangare na taura su ne ‘ya'yan annabi harun su ne aka abin nan ba a bar ta hannun duka yahudawa kowa yana haddata ba saboda haka sai ya zama na ta ɓace ba ta zama ta zama complete ba to lokacin da ya zo yi wannan ƙoƙarin ta ɓangarensa ya yi musu shiftar a taura aka sake rubuta ta don shi daban marubuci ne don suna ce masa alwarraq wato wanda yake mai harkar rubuce-rubuce mai harkar abin nan kwafar littattafai to sai ya sai ya wani matsayi da girma wanda ya shi wani matsayi da girma a gurin yahudu wasu suka ce ma addabi ne wasu ma har suka ce dan Allah ne wanda Allah ta'ala ya ya karyata su akan wannan waqalatul yahudu uzairu ibn Allah waqalatul nasara masih ibn Allah ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يوفقون الله تعالى يتشي وانا أبن دسكي فتا مغانا تكريا تكاجي تكري ما تدع أسلي كما الله تعالى يالا أن وانا دسكي إلو وانا مغانا saboda هكا وانا شيني, shine Izra shine kuma Uzair da Alkur'ani ya ambata wuri daya kawai aka ambace shi ana ba a yi bayanin cewa annabi bane anan ba a yi bayanin cewa annabi bane ko ba kore cewa ba annabi bane amma dai a tarihi dai yana cikin malamai waɗanda suka dawo da shiftar attaura wannan shi yasa da dama daga cikin makaranta abin nan comparative studies na na religion na addini suke ganin cewa ita kanta a taura. ta samu wani lokaci da ta fita daga hannun mutane ba a rubuce take ba don haka aka ce za a yi shiftarta a sake ta dole ne za a samu kurakure wasu abubuwa a cire su wasu abubuwa kara su wanda babu su ba ita ce a tauran da annabi musa alaihissalam ya zo da ita ba ya karba a wurin ubangiji allah ta'ala ya bashi ita a rubuce ita zai wancan ta ɓace daga baya shi wannan izar din yayi shi kuma ba wani abin da ya tabbatar da cewa annabi ne ma'asumi bare ya ce baya kuskure da a ce akwai wani nasin da ya tabbatar da annabi ne ma'asumi sai a ce to sun an dawo musu da ita ta hannunsa to amma babu wannan nasin da ya tabbatar da haka sauraka wannan shine shine izra akwai waɗanda ko mu ce uzairu akwai waɗanda suke fassara aukan ladhi marra ala qaryatin hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'atha a cikin suratul baqara mutumin da ya taho ya ga wata alƙarya ta rushe ta rugurguje yake cewa ya Allah ta'ala zai iya tayar da wannan alƙarya bayan mutuwar mutanen nan Allah ta'ala ya karɓi ransa shekara ɗari sannan ya ta da shi wasu suka zo fasara ta ce shi ne uzairu ɗin amma babu abin da yake inganta wannan magana ba magana ce da ta fito daga annabi sallallahu alaihi wa sallam ba ko wani sahabi magana ce da aka samu daga isra'iliyawa saboda haka wannan dai shine uzairu babu wani abin da yake tabbatar da annabcinsa ta sai tambaya ta gaba ta fito daga muhammad manzali da ke cewa wannan sahabi ne ya fi yawan ilimi a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam babu shakka wanda ya fi lazimtar annabi sallallahu alaihi wasallam dare ba dare ba rana a kowane lokaci shi ya fi ilimi shine sayyidina abubakar abubakar shine ya fi ilimi cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya fi falala shine ya fi lazimtar annabi sallallahu alaihi wasallam ko sayyidul qudri yana gaya mana wata rana a sallallahu salari wasallam ya tashi tsaye cikin sahabbai yana hudu ba yake cewa Allah ta'ala ya ba mu wani bawansa zaɓi tsakanin ya zaɓi rayuwar duniya ko ya zabi ta abin da yake gurin Allah amma ya zaɓi abin da yake gurin Allah to sai mutane duk sun ji maganar amma ba su fahimci ta kamar mai annabi me yake nishi sai Abubakar ne yake kuka sai yake kuka sai daga baya suke tambaye shi sai yake cewa ai annabi shine wannan bawan kuma wannan alama ce ta cewa ajalin annabi sallallahu alaihi wasallam ya matso kusa don haka Allah ta'ala ya ba shi zabi ya ci gaba da zama a duniya ko kuma ya dawo wajen sa saboda haka ya zabi ya koma wajen Allah daga lokacin ne a Abu Sa'id al-Khudri yake cewa fa kana Abubakar a alamana Abubakar ya fi mu ilimi saboda shi daga jin maganar ya fahimci inda ta dusa yayin da sauran sahabbai kuma kawai zai suna jin cewa Allah ta'ala annabi yana ba su labarin wani bawa da Allah ta'ala ya bashi zabi kuma ya zabi abinda da yake gurin Allah to menene a ciki har za a yi kuka shi kuma ya fahimci cewa anan annabi sallallahu alaihi yana musu hannunka mai sanda ne kamar ban kwana ne yake yake yi da su cewa ajalinsa ya zo domin Allah ya bashi zaɓi kuma ya zaɓi ya koma ga Allah sauraka wannan <clears throat> nasti ne da Abu Sa'id al-Khudri yake faɗa wa kana Abu Bakar a a'lamana bakar ya fi mu ilimi kuma zurtarsa da annabi sallallahu alaihi wa sallama dole za ta sa ya fi kowa ilimi haka an ana magana wanda ya fi kowa ilimi cikin sahaba annabi sallallahu alaihi wa sallama babu shakka abubakar radiyallahu ta'ala shi ne kan gaba to sai tambayar da ke cewa malam menene matsayin matar da mijinta ke yi mata dukkan kyautatawa amma kuma ba ta ganin kimarsa a matsayinsa na mijinta ko ba ta ba shi haƙoƙinsa na zamantakewar aure to in har aka samu irin wannan mata babu shakka mace ce wacce take cikin hadari matuka da gaske a domin wannan shine kufranul ashir shine abinda ake cewa kufranul ashir wato wa abokin zama wato miji ai masa butulci ya kyautata ba za a ga kyautatawarsa ba yayi ihsani ba za a ga sa ba Kullum ana ganin ba daidai yake yi ba kullum ana munana masa annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana bayan yayi wa maza hudu hudubar Eid ya taho ga inda mata suke yake cewa ya kuta da zan mata ku yawaita sadaka saboda na leƙa wuta na ga kuka fi yawa saboda kuna butulci matan suka tambaye shi cewa yakfurna a yakfurna billah suna butulcewa Allah ne annabi ya ce la yakfurna al-ashir suna mutulcewa abokin zama wato suna yawa abokin zama shine miji butulci yace law ahsanta li ihdahunna daharan thumma ra'at minka shay'an qalat ma ra'aytu ka sairan qattu da za ta kyautata wa ɗayarsu su tsawon shekara guda wata rana ta ga wani abin da ba haka ba daga wajenka tana iya buɗar baki ta ce tunda nake da kai ban taba ga kayan min wani alkhairi ba to kaga wannan shine kufranul ashif wato mutum ya kyautata maka kai kuma kai masa butulci maimakon ka gode masa maimakon ka ga ihsanin da ya maka kai masa godiya sai ka rika yi masa butulci kana kafirci abin da ya maka watakila ma kana canza wannan abun da isa'a wato nawa? maimakon ka kyautata masa ko da baka kyautata masa ba a ka dai a dai kyale shi ka ya huta sai ya zama na kuma ana masa abin da ba daidai ba alam tara ila allazina na ni'matallahi kufran wa ahlu qawmihim daral bawar ubangi Ala, yana magana shawa da Allah ya musu ni'ima amma maimakon su gode wa ni'imar Allah sai suka butulce wa Allah haka butulcewa mai ni'ima ana kiran shi kufranun ni'ima kuma annabi sallallahu ya nuna cewa galibi mata da suke shiga wuta irin wannan dabi'a ce take shigar da su wuta don haka ba daidai bane a mijinki wanda yake kyautata miki yana miki ihsani yana baki ci da sha da kula da ke yana ainihin ɗaukan ɗawainiyar ki bakin gwargwadon ikon sa ya zama na ke kuma kina kulmuna na masa har kullum. wannan ba zai haifa miki da mai ido ba kuma ranar gobe kiyama sakamakon ba zai kyau ba Allah ya shi amin wannan yace malam su wane ne kafiran amana kuma menene haƙoƙinsu akan musulmai to a fiqhu na musulunci kafirai ana kasa su gida uku akwai al-kafirul harbi akwai al akwai az kafirul harbi shine wanda da kasarsa da ta musulmi ana fada wanda su abokan gaba suke da musulmi don haka inda duk aka ga juna sai dai sai fada to wannan shi ake kira alkafirul harbi in sun shigo kasan musulmi za su shigo da niyyar fada ne kuma musulmi sun shiga kasan sun shiga da niyyar fada ne wannan shi cewa harbi akwai alkafirul musta'mal shi kuma shi ne wanda da kasarsa da kasar musulmi ba a yaƙi amma ba a kulla wata yarjejeniya ta zaman lafiya ba ba dai wata yaƙi tsakaninsa da kasarsa da kasar musulmi amma an ba shi aminci ya shigo kasar musulmi ko kuma ma ana yakin amma shi an yadda ya shigo saboda wani dalili ko zai zo ya kawo wani sako ko za a zo a zauna a yi wata tattaunawa sai aka ba shi dama cewa to ya shigo babu wannan da zai taba shi babu wanda zai kyare shi to da shi almusta'mal kamar ka ce yanzu a yi wa mutum biza ƙasa ta ba wa mutum biza ta yadda cewa ya shigo kasar ya yi duk bukatun da zai yi kada kuma wani ya taba shi yana da yancinsa ya yi abin da ɗan ƙasa zai yi a cikin ƙasar gudun yadda tsarin sai ba su to da shi ne abin da almusta'aman don haka in ya shigo gari da wannan aman ɗin babu wanda ya isa ya taba shi kuma duk wanda ya taba shi to ya keta haddi ne na musulunci ba ba haddin shi wannan mutum ba kuma aman ɗinnan nan yadda shugaba na sama wato shugaba imam na gaba ɗaya zai iya bayarwa to haka nan wani daga cikin musulmi in ya bugi kirji ya ce wannan mutum yana ƙarƙashin makotaka ta ko kulawa ta ko amana ta kada a taɓa shi to ba za a taɓa shi ba shi yasa lokacin da aka fata makka ummu hani ta cikin waɗanda suke cikin tsoro suna sun cewa tunda yanzu gashi annabi sulasulam ya yi yayi fatu makka ya karbe garin makka su kuma sun san irin rashin mutuncin da suka yi a baya suna sun cewa za a yi ramuwar gayya haka sai su yi neman mafaka wanda zai ba su mafaka sai umma hali sai ta ba wani daga cikin su mafaka ce kai kana karkashin kulawa ta amana ta to shine a lokacin sai ali so ya kashe shi ne su ta gaya a sallallahu cewa ga shi na bashi shi mafuka amma a yana so kashe shi a nasarar sulamin ce a jartu man a jarti ya umu hani wanda duk kika ce kin sa shi cikin kulawarki ko mafakakki ko makotakakki to nima na bashi wannan saboda haka shi ne abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa almuslimuna yadun wahidun wa yas'a zimmatihim adnahu to musulmi kawar hannu ɗaya ne wanda yake mafi kankanta a cikin su ma zai iya wato yin alkawari a madadinsu wanda ya fi kowa kankanci a cikin musulmi in ya dubi wani wanda ba musulmi ba ana cikin wani abu ya ce wannan na yana karkashi na ka a taba shi to yana da wannan hakkin duk sauran musulmi ka su taba shi wannan shine shine ake kira al akwai kuma wanda ake kira az-zimmi shine wanda ƙasa ta hada shi da wanda ƙasa ce ta yana shi ba musulmi ne amma yana zaune a ƙasa ta musulmi yana ƙarƙashin ƙasa ta musulmi saboda haka shi ma yanzu kamar ɗan ƙasa ne amma kuma ba addinin eh, yan ƙasar yake sauran yan ƙasar yake bi ba shi yana da nashi addinin to musulunci bai hana shi ya ci gaba da addininsa ba za a bar shi ya addininsa zai gina wurin bautarsa zai yi abubuwan da duk da musuluncin abin addininsa bai hana shi ba kuma addininsa ya ba shi dama ya yi ko da musulunci ya hana wannan shi ba za a hana shi ba misali da zai je cikin gidansa ya tulin giyar sai na sha to musulunci ba zai ce a shiga gidansa a ji a fasa masa giyarsa ba ko a hana shi a shan giyarsa a cikin gidansa yana da damar ya yi wannan yana damar ya ibadarsa a wurin ibadarsa zamantowarsa karkashin musulmi abinda ba zai yi ba shine ya fito fili ƙarara. ya zo ko cikin jama'a musulmi ya zo ce a gurin zai sai da giya ko zai rikashen giyarsa to anan ba za a bar shi ba saboda abu ne anan da zai cutar da musulmi amma ya killace wani gurinsa can a inda yake shi da yan uwansa da suke harkar su je su musulunci ba ya su amma zai kawo ta yana sayarwa misali ya yi odar giya ya zo yana sayarwa musulmi ba ta gari to nan ba za a kyale shi ba a wannan shine a zimmi sannan kuma shi tunda baya ba da zakka musulmi suna fitar da zakka wanda zakkan nan tana taimakawa a cikin abubuwa da dama wajen kyautata rayuwar sauran 'yan ƙasa za ta taimaka wajen wannan za ta taimaka wajen bawa ƙasa kariya ma tunda akwai ofi na za ta taimaka wajen wannan akwai sojoji waɗanda suke taimakawa wajen kare ƙasa za a iya ba daga cikin zakka a basu to amma shi tunda ba musulmi ba za ce ba da zakka ba to sai ake karbar jizya a wajensa ta ce to shi ma dole ne ya rika kawo wani kaso na kuɗi shi ma ya taimaka wajen gina ƙasa tunda shi ma ɗan kasa ne yana samun moriyar kasa kuma da wani abu zai taso wanda zai cutar da shi eh, ƙasa dole ta bashi kariya haka da mahara za su zo ko mayaka da ne za su cinye ƙasar ko su auka to dole yana cikin waɗanda za a ba wa kariya duk da shi baya shi ba addinin sa ɗaya da da sauran musulmi ba to tunda har za a yi masa wannan gata to tilas shi ma ya rika bada wani contribution nasa shine ake karbar jizya shi kuma ta bangaren sa to wannan shine zimmi mustaman shi shigowa yayi an bashi aman zai abinda zai yi tafi an bashi aminci alharbi kuma da wancan shi abokin fada ne shi ya zara kan ka ya kar musulmi ke to a wani lokaci shi wancan abokin fada ne haka haka malamai cikin littattafai suka kasa kafirai ka aka ce kafirin amana galibi kalmar kafirin amana mu a Hausa ana amfani da ita ne akan zimmi wato wanda yake dan ƙasa wanda ake zaune da shi lafiya ba a baya cutar da musulmi yana harkokinsa so musulmi suna harkokinsu wanda shine galibi yake nufi kafirin amana to amma akwai almusta'man wanda shine wanda ake bawa amana shi kuma wannan azumi shi kuma ake kiransa a larabci to sai tambayar Buhari Mu'azzu wanda ke cewa idan wanda ba musulmi ba ya bayar da kuɗi domin a gina masallaci shi ya halatta a karɓa don yin amfani da su kuma ya matsayin ayar da ke cewa inna ma ya ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir to a kaida abinda ya fi dacewa a ce musulmi su gina masallaci da kuɗi wanda yake mai na halal mai tsarki wanda ba shi da ba shi da shi da wani abu na shubha wannan shine abinda aka fi bukata ko a cikin musulmi din da a ce wani fashi yake misali sai ya ce ga taimakonsa ko a ce wani harkar riba ce sana'arsa ya ba da bashi da ruwa sai ya ɗauko ya ce ga taimakonsa ko wani boka ne harkarsa bokanci ne kawai sai ya ɗauko dukiya ya ce shi ma ga taimakonsa to irin waɗannan taimako sai ya ci kuri ikayenku ba a bukata domin ba ko ba ko wannan ma zai sa su ji ciwo su ga cewa haka aka mai da su saniyar ware to lalle su sake tunanin irin yanayin rayuwar da suke yi su canza ta waɗannan ana ture dukiyarsu gurin gefe guda ba a san a karbe ta balla har a yi ginin masallaci da ita ko da cikin musulmi ne to amma eh, wanda ba musulmi ba yana iya yiwa su ta zama ba wai haramun ne ta haramun bace yana iya zama dukiyarsa ta hanyar da kai ma ka samu dukiyar haka shi ma ya samu kayansa ya kasa ya tsare ya sayar ko aikin karfi yayi ya samu kudin nan ko gadan su yayi wata hanya dai da Allah ta'ala ya yarda a mallaki dukiya ta haka kaga ko da ya musulunta ba za a ce to dukiyar nan taka aibu ta haramun ce ta wasu ce ka kwata ka mayar musu a shi ma dukiyarsa ta halalci duk da ba musulmi ba ne. to a nan, ba za ka ce don an karba an yi ginin masallaci a irin wannan yanayi ka ce ko masallacin bai bai da tsarki ko a wannan ba dalilin da yake nuna haka dukiya mara tsarki daban shi kuma rashin tsarkinsa daban akwai dukiya ce ta mai tsarki ce mai kyau ce amma kuma tana hannun wanda shi a ka'idan musulunci baya da tsarki din saboda yana shirka akwai kuma dukiya da take mara tsarki ce ko da ko ta hannun musulmi ta fito ba ta da tsarki to wannan dukiya kowaye ma zai bada ita ba za ka karbe ta ba waccan aya inna ma ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa sa'ulaika an yakunu min al-muhtadin wannan ayar abinda take nufi shine raya masallatayya ta hanyar bautar Allah a ciki ta hanyar lazumta su da zikiri ta hanyar sallah da sauransu kadai waɗanda suke raya masallatan Allah abinda ake nufi da raya masallatan Allah ba wai ginawa ba ginawa daban sannan bayan an gina kuma a raya gurin ta hanyar a ga masallata suna zuwa sallah a gurin ta hanyar a ga ana zama ana karatu Qur'ani ana karatun ilimi ana yin abin da zai yarda da Allah a cikin wannan guri to masu imani da Allah da ranar lahira da tsaye da sallah su suke yin wannan saboda haka ko da an gina gini na masallaci idan har gurin ya kasance babu waɗanda suka yi imani da Allah da ranar lahira suke tsaye da sallah su bada zakka to za ga masallacin ya zama kango babu wanda zai raya shi za ka same shi yayi kura yayi datti babu mai kula da shi to shine Allah ta'ala yake cewa inna ma ya'muru masajidallahi man amana billahi wa yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata zakata wa lam yakhsha illa Allah waɗannan masu irin waɗannan sifofi su suke raya masallatai ya Allah saboda haka kalmar raya masallaci ba ana nufin ginawa ba balle ka ce wanda zai yi imani da Allah ba in ya gina masallaci a rushe ba masallaci bane a akan ma gaji akan gaji coci wata coci ce a gaji ta kuma ta kuma masallaci face tun da ai ta coci ce yanzu da ga ginin ya an cure shi sai an sake wani to inda haka ne da da ginin kaba ma sai a sai a ce a ture tun da lokacin quraishawa so suka sake gina ta bayan ruwa ya zaizaye ta ya rushe ta so suka yi karo-karo aka har hada kuɗi a lokacin suna bautar goma kansu to amma sun sanya sharaɗi cewa ba za su karɓi wani kuɗi mara tsarki ba wani wanda yake fashi ko yake sata ko yake abin nan in ya ka kuɗi ba za a karɓa ba za a karɓa kuɗin wacce take karuwanci ba ba za a karɓi kuɗin wanda yake a macuci a zalimi ba sau aka sun sha sharuɗa su karan kansu sun san waɗannan a ɗabi'a ta ɗan adam ko ba addini ya san cewa duk kuɗin da aka samu ta hanyar kwace ta hanyar zalunci ta hanyar ya fahimci cewa waɗannan kuɗin ba tsarki gare su ba za ka suka kaɓe wannan suka ce ba su karba ba da aka suka sake gina ta bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci makka bai zo ya rushe ta bai ci to ai lokacin da suka gina ta ba ba ba musulmi bane suna mushrikai bari mu sake rushe ta mu sake gina ta a'a abinda ba har da ya so yayi amma saboda dai hikima da siyasa ta ainihin yada addinin musulunci cikin hikima ya hana shi yayi shine ya so ya sanya mata ya dawo da hijir Ismail akwai wani guri da aka yanke shi wanda ya kamata ya shigo cikin ka'aba din to amma saboda kuɗin da suka tara ba zai iya ba su damar su gini har ya shigar da wannan gurin ba sai suka rage fadin ka'aba din ta wannan bangaren gurin da yanzu ake ce masa hijir ismail kaga wani dan gini ya dan zaga ya dan karami a cikin ka'aba to sai suka rage wannan ɗan ɗani ne kaɗan suka rage saboda dukiyar da suka tara ba za ta isa su yi ginin gaba ɗaya ba sannan suka yi ƙofa guda ɗaya maimakon ƙofa biyu lokacin annabi bayan da ya gina ta ƙofa biyu ya yi mata akwai ƙofa da za a shiga akwai ƙofa da za a fita sannan ƙofar ƙasa-ƙasa take to da suka tashi ginawa sai suka yi ginin sai suka mai da ƙofar ta koma guda ɗaya kuma ta yi sama ta yadda ba wanda zai shiga sai wanda suka ga dama ya shiga suka mai da abun wani abu ne na nasu wanda suke ganin ya isa sai a sashi a cikin ka'aba din wanda bai isa ba to za a bar shi ba sai yake cewa ba dan yake cewa Aisha radiyallahu ta'ala anha ba dan mutanen ki wasu dade da gane musulunci ba da na rushe ka'aba na shigo da hijir Isma'il sannan kuma na wato na gina ta akan harsashi na annabi ibrahim a.s. sannan na sa mata kofa guda biyu kofa ɗaya ana shiga ɗaya ana fita kuma na yi kasa ƙasa da kofar maimakon ta yi sama in za ka ba ba za ga kofar sama take ba daidai take da kasa ba ba ƙasa ta yi ba to shi ce to amma yanzu in yi haka mutane sai a yi cewa ya fara taɓa abin da yake cewa shi ya zo ne domin ya tabbatar da shi addinin annabi ibrahim to gashi ne yanzu ya fara rushe ka'aba ya fara bata addinin so saboda wannan sai ya bari lokacin abdullahi bin zubair shine ya sake rusa ta ya dawo da ita alakawa qawaid ibrahim amma siyasa ta sa aka dawo da aka ci galaba abokan hamayya su suka ci galaba akan sa sai suka rushe ta suka mai da ita a yadda take da to wannan kaga ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam duk da cewa gashi waɗanda suka gina ta ba musulmi bane amma dai ya batta a haka haka shi ginin kasancewa an yi shi da kuɗin wanda ba musulmi ba a cewa ya zama matsala a matukar dai kudin nan kudi ne wanda yake na halal kudi ne mai tsafta kudi ne mai tsarki wanda ba kudi ne wanda shari'a ta haramta abin nan ba ita kuma ayar tana magana raya shi da sallah da zikiri da ambatan Allah da karatun Qur'ani to sai tambaya ta gaba da ke cewa malam dan Allah ayi mana karin bayani game da hadisin da ke cewa min hasan islamil mar'i tarku ma la ya'ni domin wasu na fakewa da shi su ki yarda ayi musu gyara ko kuma faɗa musu gaskiya daga Imam Musa to shi wani hadisi asali hadisi ne mursal ta fuskar isnadi yana da rauni mursal ne hadisin al-hasan ibn ali ibn al-ali ibn al-hasan ali ibn al ali ibn al husayn ibn ali ibn abi talib wanda shi kuma ba sahabi bane tabi'i ne akwai waɗanda suke ambatan al abi an jaddihi kama wannan ruwayoyin ba su inganta ba bi malaman hadisi kamar da ibn rajab cikin littafinsa na sharhin arba'unan nawawiya hadisi yana cikin al'arba'unan nawawiya to sharhin ibn rajab jami'ul ulum wal hikam ya kawo maganganun malamai da suke cewa hadisin mursal ne to amma ta fuskar ma'ana haka yake ma'anarsa mai kyau ce min husni islamil mar'i tarku ma la yani daga cikin kyan addinin mutum ya bar abinda ba shi da ba shi da muhimmanci a gurinsa wato ba mai muhimmanci ba shine ma'anar ma la yani ba abin da yake da muhimmanci ba ba abin da yake da laisa min inayatihi al'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar wannan yana yana daga cikin abin da yake da muhimmanci a gunsa yayi umarni da kyakkyawan abu ya hana mummuna wani abu ne mai muhimmanci kuma abu ne da ruwansa a ciki in ma mun dauka sa barin abin da ba ruwansa to umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna yana daga cikin abin da musulmi yake da ruwa da tsaki a ciki shi kuma musulunci kuma hadisin yana magana abinda abinda ba ka da ruwa da tsaki a ciki abinda rashin shigarka shine fa ma alheri to kakka shiga abinda in ka shiga zai kawo mafsada zai ka barna to kakka sa kanka a ciki wasu mutane ne guda biyu kake ake ganin suna rikici shigarka zai kara bata tsakaninsu amma akwai wanda shi in ya shiga tsakaninsu zai iya sasantawa to kai sai ka koma gefe ko kai magana da wancan wanda kake ganin cewa shi zai iya samar da sulhu tsakanin su sai ka bar shi yayi wannan shine abin da ake ake nufi amma umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna wannan yana daga cikin manyan farali da Allah ta'ala ya dora wa al'umma wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun Allah ta'ala ya ce daga cikinku a samu wani bangare na al'umma wanda suke umarni da kyakkyawan abu suke kira zuwa alkhairi suke umarni da kyakkyawan abu kuma suke hana mummuna Allah ce wannan sune za su samu babban rabo saurakan ba ma za a samu babban rabo a cikin al'umma sai an samu waɗanda za su iya cewa a yi kaza daidai ne a bar kaza ba daidai ba ne in aka rasa wannan to an rasa falahi a cikin al'umma haka nan ubangi ta'ala ya ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah kun kasance mafi alkhairi mafi alkhairin al'umma da aka fitar wa mutane ta'muruna bil ma'ruf kuna umarni da kyakkyawan abotan haura al munkari kuma kuna hana mummuna wannan yasa kuka zama al'ummar da tafi kowace al'umma khairi a alkhairi kuna umarni da kyakkyawa kuna hana mummuna kuma kuna imani da Allah saboda haka ashe mumini ya ga abin da yake daidai ya kira mutane akan su yi shi ya ga abin da ba daidai bane ya tsawatar wanda yana daga cikin ɓangaren abin da ya dame shi kuma yake da ruwa da tsaki a kansa mu duba ma mu ga Allah ta'ala ya la'anci banu Isra'ila saboda sun ƙin umarni da kyakkyawan abu sun ki hana mummuna kowa zai yi abin da ya ga dama ba mai daga masa kara ba wanda zai ci kai yayi ba wanda zai hana shi wannan ta sa Allah ta'ala ya haɗa su duk gaba ɗaya la'ance su shelo idan ladina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawuda wa isa ibn maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu da bai sama kanu fa'alu Allah ta'ala ya ce an halicci banu Isra'il ah, Allah an ci banu Isra'il ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam a bisa harshen annabi Dawud da Isa dan Maryam Allah ya la'ance su Allah ya ce zalika bima asawu kanu atadu wannan la'anar ta faru akan su saboda saban Allah da suka yi da kuma iyaka da suka ketarewa menene suka yi na saban Allah da ketare iyaka kanu la yatanahuna an munkarin fa'alu ba sa hana junansu wani abu mara kyau da suka aikata wato in za a ga wanda yake yi ba daidai ba ba za a yi masa tsawa ba za a hana shi ba za a faɗa masa ba daidai ba ne sai a zira masa ido watakila ma in an gan shi a yi murmushi a yi masa fara'a a sakan masa fuska ya ji daɗi har ma ya rika zaton wataƙila ba wani abu da ya yi Allah ta'ala ce da bai ma kamin na tir da abin da suke aikatawa saboda haka ashe wani ya fake da da wannan hadisin ya ce shi da abin da yake a zira masa ido a yi shuru ka a yi masa tsawa ka a gaya masa ba daidai yake yi ba ka a yi masa nasiha to wani ya rushe wani jigo babba na addini wanda kuma ba zai taɓa sabuwa ba saboda in aka yi shuru duk wata masifa in ta zo za ta haɗa kowa da kowa ne da mai yin da wanda ma baya yin saboda ba a hana ba da yau an hana shi ya hannun to da an samu sauƙin wannan musibar to amma da aka kyale ya ci gaba da yin abin da yake yi musibar da ta zo sai ta shafi kowa da kowa haka wannan fahimtar ba daidai ba ce ibn rajab a cikin sharhin da yawa hadisin da ya kawo maganganu irin waɗannan haka a daina ɗaukan hadisi ana aji shi ba mahallinsa ba sai tambayar matsala zakariya wanda ke cewa malam ne bambancin yin kiran sallah da ake yi a cikin masallaci ko kuma a wajen masallaci kuma wanne ne ya fi inganci so lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake nan lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam akan fita waje ne in za a kira sallah ba a cikin ƙwaryen masallaci ba saboda kuma dalili kowa zai fahimci me yasa haka saboda a lokacin ba a da amsa kowa irin namu dole ne fita yadda sauti zai yi nisa wani abu ba zai kare shi ba in aka shiga cikin eh, rifi ko cikin kewaye aka kira sallah nan ko cikin kewayayyen guri aka kirawo sallah to sautin ba zai yi nisa ba kamar a ce fita kofar masallacin akai a guri ne budadde sauti zai fi nisa to wannan ta sa ake fita ba wai annabi sallallahu alaihi wasallam shine yake ce ma kiran sallah ka fita ba a dabi'a ma shine kiran sallah ya san haka ya kamata yi ba sai an ce fita ba sauraka sukan fita su babu wani hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai kiran sallah ka fita da ya zo kiran sallah ce ka fita a'a haka tun da aka fara kiran sallah dama haka suke yi. kuma wannan shine kuma daman da ma kowa ma hankalinsa zai bashi koda koda yanzu ne a ce a amsa kowan da muke amfani da shi a kiran masallatan mu duk a ce ba ta aiki sun daina aiki kaga mutum zai kiran sallah shi da kansa zai ba shi cewa ya kamata ya fita daga waje domin sautinsa zai fi cara zai fi nisa sosai shi yasa mu ga lokacin na Usman bayan Madina ta ƙara faɗi ta ƙara faɗaɗa gidaje sun kara faɗi kuma an samu su kasuwanni har a waje wajen Madina to sai karan juma'a sai ya kara kiran sallah ya zama suka ya zama biyu da da lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam da lokacin Abubakar da Umar duk kiran sallah ɗaya ake yi shine lokacin da liman ya hau minbari to kun san wannan kiran sallah da liman ya hau mimbari shi aka hana ciniki saye da sayarwa da hada-hada ta harkar duniya a lokacin ya ayyuhal zina amanu idza nudiya lis Salatu, min yawmil fasa au ila lahi wa zarar bai zalikum kairun Lakun, in Talibu. to wannan kiran sallah da Allah yake maganar yake maganar sa cewa in an yi shi ku tattara duk abin da kuke na harkar kasuwanci ku ajiye sai kun yi sallah ku dawo shi ne kiran sallah wanda ake yi bayan liman ya hau mimbari to lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin abubakar da lokacin umar wannan kiran sallan ne kawai aka sani ba wani da ake yi kafin wannan da haka lokacin wannan madinar ba ta da fadi da zarar aka ji mai kiran sallah bilal ya tara kiran sallah to kusan kowa zai ji kiran sallar waɗanda suke kasuwa da sai su naɗe kayan kasuwancin su rufe su taho masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya hawo minbari kuma babu sauran ciniki da ya halatta to amma lokacin sayyidina Usman sai gari ya fadada ya kasance in aka kira sallan ma waɗanda suke can wajen gari ba za su san ma an kira sallan ba za su iya ci gaba da harkar kasuwancin su kuma kada a manta a wancan lokacin babu agogo wanda za ka duba lokaci ka gane cewa yanzu lokacin kiran sallah ya yi ko lokacin sallah ya yi a wancan lokacin babu sai dai ka zauna an yi aune-aune da inuwa da rana da waye dawaye wanda kuma ba kowa ne yake iya yin wannan ba kuma in kowa ma ya iya ba kowa ne zai yi la'akari da wannan da wuri ba musamman in harka ce ta kasuwanci ana hada-hada to sai ya wani kiran sallah wanda ake zuwa bakin gari na kasuwar tana wajen gari sai a je bakin gari sai a kira sallah in aka kira sallah na farko kafin liman ya hau bari to duk kowa sai ya shirya ya san cewa to yanzu nan da 'yan lokaci kaɗan liman zai zo a fara sallah don haka sai dawo gida ya yi wanka ya shirya ta musallaci. wanda shine suke cewa al'azanul usmani wanda shi ne malamai daga ba suka tattauna akan cewa to a ci gaba bayan dalilin da ya sa sai na usman ya ƙara shi ya kau ko ku a'a a dakatar to wasu malamai suka ce tun da ya ƙara kawai a ci gaba shi ya sa za ga wasu gurare ana yi biyu wasu kuma suka ce a ai akwai hikimar da ta sa ya ce ai yanzu kuma ba a bukatar wannan yanzu kusan masallatai ga sunan ko ina sannan da an yi kiran sallah za ka ji sannan ga agogo wanda ko ba a yi kiran sallah ba da an ma makara kai da kanka za ka ce kai yau ladan ya makara ya kamata tun da za a ce an kira sallah saboda haka wannan hikimar da ta sa a tsayin usman ya kara wannan kiran sallah babu shi a shahidai a nan suna fita waje da yan isar da shi kiran sallah din wanda a yanzu kusan kiran sallah din nan da ansakowa ake yi da kana waje da kana ciki duk ɗaya ne in ka ɗaga murya a ciki in ka daga murya a waje duk ba ba wani ƙari da za a samu saboda ita amsa daban ciki isar kuma da da wannan murya din da haka idan wani ya gaci zai fita saboda ya rika tuna lokacin da ake fita din da haka shi in an ya tashi kiran sallah sai ya fito bakin kofar masallaci yi to wannan ba wani abu kada a matsa masa wannan kuma zai yi daga ciki saboda yana ganin abin da dai ake bukata na kiran sallah shine sanar da masallata lokaci yayi kuma wannan bukata tana tabbata da kiran sallar da zai a cikin masallaci ta hanyar amsu kowa shi ma wannan kada a takura masa kada a matsa masa a ce yaya zai yi wani abin da ya saba wa sunna wannan ba a kiran shi saba wa sunna na alhamdulillah malam Allah ya saka alkhairi masarauta duka duka a nan mun ga karshen shirin a wannan rana ta asabar sai kuma ku bi mu a gobe da Allah kai mu sai dai za ku iya aiko da sakonninku akan lambobin wayar da aka saba wato sufuri takwas sufuri biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku ko kuma sufuri bakwai sufuri daya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu ko kuma akan sufuri bakwai sufuri uku shida sufuri hudu daya hudu biyar biyar haka zalika dai za ku iya aiko a cikin shafinmu na facebook wato fatan rahama da ke shafin sada zumunta na facebook da kuma mu na email a fatan rahama a yahoo.com radin sashen addinin musulunci na gidan rediyon rahama furancicin al'umma da ke yada shirye-shirye a kan mita 97.3 a zunguna fm da kuma ce malami a dr sheikh muhammad sani umari lemo babban malami a tsangayar nazarin shirya da addinin musulunci ta jami'ar bayero wanda ya samu damar amsa muku tambayoyinku sai wanda ya ce tara mana sautin a bisa na'ura bashir idris ungogo ana sai idris hassan sai na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ولهديناهم صراطا مستقيما